mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Sisi katika wajibu wetu Uislamu na Waislamu, Uislamu ni safi na wajibu wao Waislamu kila watapoona watapogundua ndani ya dini kumeingia dosari ni wajibu wake kila muislamu kusafisha chombo hicho kibaki safi ili watu waabudu dini ile iliyotumwa na Mwenyezi Mungu kwa Nabii Muhammad, waabudie waabudie dini ile aliyoifikisha Nabii Muhammad, na sivyo kama walivyofanya watu katika jumla ya mambo yaliyopachikwa na kuzuliwa katika mwezi wa Rajab ukatajiwa mambo pengine hauwezi kulingana na mwezi wowote hata Ramadhani iko nyuma na kwa sababu tu ya mwezi mtukufu miongoni mwa miezi mitukufu si peke yake Rajab lakini yaliyotajwa katika Rajab hayakutajwa katika miezi mingine Rajab si peke yake katika miezi minne mitukufu ni kweli kabisa Mwenyezi Mungu amesema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi Allahi yawma khalaqa samawati wal ardh hivi ndivyo ilivyo miezi ni kumi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu tangu alipoumba mbingu na ardhi kamekadiria hivyo katika kila mwaka una miezi kumi minha katika hiyo kumi na Api ili asije akapoteza mtu wakati wake bure, akadhani kwamba amefanya ibada, amefanya mambo anayategemea kule mbele ya Mola wake, akaja akakuta mambo kumbe sivyo yalivyo. Qala al Sasa tunagusia kidogo katika funga ya mwezi huu, fi siyami Rajab, ameweka maudhui faslun fi siyami Rajab, mwandikaji wa kitabu السنن والمبتدعات أكسيما قال الحافظ ابن حجر كسيما منتشوني معروف هو نجلكان ابن حجر الحافظ في كتابه كتيكا كتاب تاكي التوكيتا تبيين العدب كبينك كعجاب بما ورد كتكيالي اليوكوجا في فضل رجب كتكميز ورجب جنب أمبالو anasema lam yarid haikuja dalili ya waziwazi kutoka kwa mtume fi fadli shahri rajab katika kuutukuza ukauweka mwezi wa rajab kuwa ni mbele kuliko miezi mingine wala fi siyamihi wala haikuja dalili yoyote kutoka kwa mtume kutaja funga special funga maalumu kwa ajili ya mwezi wa rajab wala fi siyami shaiin minhu, na wala haikuja dalili yoyote katika kufungwa kitu chochote siku yoyote katika mwezi huo muayanin kikajulikana kwamba hii ni Alhamisi ya mwanzo ya mwezi wa Rajab, hii ni Jumaa mosi ya mwezi wa Rajab, hii ni Jumaa kadha ya mwezi. Haikikuja kitu kama hicho kabisa. Wala fi qiyami lailatin na wala haikuja dalili kutoka kwa mtume wa mungu sallallahu alaihi wasallam katika kuweka kisimamo cha ibada ya sala makhsusatin fi lailatin makhsusatin katika usiku maalum huo tu iko sala maalum labda haikuja katika hayo fihi hadithun sahihin sahihun hadithi iliyokuwa sahihi yasluhu lilhujjati ambayo itafaa hadithi hiyo kuikamata mtu akaitegemea kwa ajili ya kutilia hoja anasema ibnu hajari kwa hakika si peke yangu ninayoyasema haya wakad sabakani ila ljazmi bidhalika amenitangulia mwenzangu katika kuyatilia mkazo hayo الإمام أبو إسماعيل إمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ وكذلك نفل فيل السياية رويناه صوت تتم يسمليا هايو هايو ممي نهو الإمام أبو إسماعيل نوينجينيو تم يسمليا عن غيره كوتوكا خوينجيني بلي بلي سيو سي سي تو نوينجينو ميعونا ولكن lakini jambo la khatari lililopita pengine lilikuwa ni kwa nia nzuri ishtuhira imepatikana umashuhuri katika uislamu anna ahla lilmi kuna baadhi ya watu wanavyooni yatasamahuna wanachukulia kitu rahisi wanafanya msamaha wanasamehe samehe wanaachilia kidogo hivi urahisi hawachukulii mkazo fi iradi lahadithi, katika kuleta ahadithi e, eh, fi lfadhaili, katika mambo yaliyohusu fadhaili lamali. Hata kama hadithi hiyo itakuwa dhaifu, wao wanasema kwamba madhali si ya uongo, japokuwa masnadi yake haikutimia, iko dhaifu, si sahihi, lakini hii hadithi imekuja kuzungumza fadhaili lamali, jamaa inamhimiza muislamu kutenda amali njema kujikurubisha mbele ya mola wake ah, tumwachilie tuikubali madhali si ya uongo ni dhaifu tu lakini iko katika fadhaili la amali haiko kwenye hukumu kule kwenye hukumu kule tusiruhusu hadithi dhaifu ikaingia kati itaharibu lakini katika fadhaili la amali wacha ipite kwa hivyo hilo jambo limekuwa limepata umashuhuri kwamba baadhi ya wanavyoni yatasamahuna wanasamehe samehe fi irari lahadithi katika kuziachilia hadithi ziendelee kutumiwa fi lfadaili katika kutaja fadhaili lamali japokuwa ni dhaifu wa in kana fiha dhafun hata kama ndani yake mna udhaifu ma lam takun maudhuatan madhali tu hazikuwa ni za kupachikwa pachikwa si za uongo basi wamezikubali hilo jambo hilo kwa nia nzuri lakini limeleta matatizo makubwa wakapata nafasi watu wabaya wakachomeka watili mbali dhaifu wakachomeka za uongo sasa na huku kuna wanavyuoni wamesamehe samehe ah, madhali inamfundisha mtu fadhail amali basi bora nini bora avute bangi au bora afanye hivyo ndo kipimo chao sasa hapa bora ni nini yeye tumemtoa kule sisi alikuwa hasali ati eh? tumekwenda kumpitia sisi tumempiga dawa tumemwagia tablighi kule sasa anaingia msikitini lakini anaingia msikitini kwa amali gani mmempa basi tuko haditha kubakabaka tu kwa sababu apate kufanya amali tu hiyo ni hatari nyingine sasa inabidi yule apate mwongozo mwingine rasmi na kama atakuja kuganda pala hapo mbona anakuwa mkaidi alafu baadaye anasema kwamba mimi nilikuwepo na shekhe fulani shekhe fulani akunaambia hayo anakuwa mkaidi tokea mwanzo mtu uislamu wake mpe uislamu sahihi ukimsilimisha mtu usimwachie ovyo wakamwokota watu wakampa njia nyingine mpe kitu sahihi tokea mwanzo au itakufika kazi nyingine kubwa ya kumng'ang'anua kuja kumtoa katika mambo mengine sasa naye akishaitakidi kwamba haya ni bora wayambaghi fi dhalika na inatakikana kuhusu hayo ya fadhail lamal hata kama itakuwa msamehe zipite hadithi hizo lakini shati iwepo ishtiratun shurti maalum iwekwe an yaatakida alamil huyo mwenye kuitakidi kwamba anafanya jambo la kujikurubisha kwa mola wake anatakiwa an yaatakida aitakidi vile vile alamilu huyo mwenye kutenda ibada kwa kutegemea hadithi zilizokuja dhaifu kwa kuwa ni fadhaili lamali aitakidi tu kwenye moyo wake kaunu dhalika alhadith dhaifan aikubali kwamba hadithi hii inaoifanya dhaifu jambo la kwanza sheti mwenyewe ajue halafu ajitazame yuko tayari yeye kuendelea kwa hadithi dhaifu na sahihi zipo mpaka lini ataendelea kupoteza wakati wake kwa hadithi dhaifu na sahihi zipo jambo la kwanza asiakaitakidi kwamba ndo dini hiyo ajue kwamba hii hadithi niloitegemea ni nyonge katika mategemezi yake wa an la yushhira dhalika na kwamba asiifanyie mashuhuri hadithi hiyo iliyo dhaifu lialla ya'malu almar'u ili asije akaitumia hadithi hiyo mtu mwingine bihadithin dhaifin hadithi iliyokuwa nyonge fayashru'u akaweka sheria ma laysa bishar'in jambo ambalo si sheria atakuja kuweka sheria baadaye kama ilivyowekwa katika mwezi wa Rajab sheria rasmi na makaratasi yanasambazwa huko mashamba huko na vijijini na mang'ambo wenzetu waliokuwa wakupitia kwenye hadithi na wanaambiwa sa hadithi ni kitu gani kwenye hadithi utapata nini wanakudanganyeni hawa qurani hadithi qurani hadithi dini utapata kwenye hadithi bana qurani bana haya qurani imeombea mtume sali ehe hiyo sala yenyewe kaambiwa rukuu vipi kaambiwa sidu vipi kaambiwa tahiyatu kae vipi katika hiyo qurani basi hayo utayapata wanamwambia mtu na mtu mwenyewe maskini hatumia kitu kidogo wanamwambia utayapata haya kwenye fikhi kwenye fikhi utayapata mambo haya kwa hivyo hapo wanamwangushia umuhimu wa kusoma hadithi za mtume wao wanadhani hadithi zenyewe ni paukwa pakawa alikuweko siti kijino kama chikichi hivi wanadhania kwamba ni paukwa pakawa hadithi zenyewe kumbe neno ahadith ahadith ndani ya uislamu ni mafundisho maalumu aliyokuja nayo mtume katika kila jambo na mwenyewe anasemaje khudhu anni chukuani kwangu mimi manasikakum dini yenu ibada yenu msiokote pengine popote pale na mkitaka kusali wakudanganyeni watu kwamba utipata pengine sala ni kweli qurani haikusema namna ya kurukuu namna ya kusujudu lakini mwenyewe bwana mtume ndo anasema sasa anasema salu kama raaitumuni usalli nyinyi nyote swalini kama mulivu mulivyoniona mina sali hadithi zenyewe ukisikia hadithi bwana sio pauka pakawa sio porojo tu ni yale aliyoyafikisha mtume kwenye kauli yake mdomoni au ametenda jambo watu wakamuona au alikubali jambo linafanywa mbele ya watu akawa amelikubali hakulitile makosa huo ndo mwenendo unaokubalika basi ili asiakachukua mtu sheria kwa jambo la kutegemea hadithi iliyokuwa dhaifu atahadhari mtu bora yeye mwenyewe kwanza aitakidi kwamba jambo hili dhaifu kama ninafanya nafanya mimi mwenyewe nisije nikamhimiza mtu kwa sababu sasa mambo yaliyokuja yakapangwa katika mwezi huu wa Rajab hatari kubwa na baada ya huu utakuja mwingine hapo kesho kutwa Shaaban sambamba imeongozana yamepachikwa mambo watu wanaitakidi washafanya kuwa ni sheria na huna hivi sasa na kumwambia mtu bwana huna kabisa taonekana kama mchawi mchawi kama mtu wa ajabu unazungumza mambo hayo na bila shaka kumbe yaliyosema kwamba hawa watu wabaya sana msikiti wao usende ni kweli kumbe no. namna gani watu hawa hawa watu namna gani wanamkataza mtu kwenye ibada hawa mwezi kama huu mwezi hivi na hivi na hivi kazi kubwa yatupata lawama lakini hapana kitu watu wasijali la yakhafuna laumata laim wasiogope lawama mwenye kulaumu katika kubainisha dini ya mwenyezi mungu vile ilivyokuja lawama za watu lakini kwa Mwenyezi Mungu hakutokuwa na lawama kutakuwa na ridhaa maalum kama utamfikishia Mwenyezi Mungu ujumbe wa Nabii Muhammad vile ambavyo kamtuma yeye au hatari nyingine yarahu baadhu ljuhali wanaweza wakaliona hilo baadhi ya watu wajinga wasiosoma dini fayadhunnu akadhania mtu mjinga annahu sunnatan kwamba jambo hilo ni mwenendo wa mtume huo sahihatan umepita huo umekubalika sahihi huo walyahdhari lmaru na atahadhari mtu min dukhulihi katika kuingia kwake yeye mwenyewe tahta qaulihi sallallahu alayhi wasallama chini ya kauli yake kiongozi mjumbe wa Mungu rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia. Kuna tamko gani mtume kalitamka asije mtu akaingia tamko hilo? Mtume kasema, man haddatha anni, mwenye kusimlia kuhusu mimi akasema kwamba haya ninayasema kwa sababu mtume kasema man haddatha anni, mwenye kusimlia kuhusu mimi bihadithin, kwa hadithi yoyote yeye mwenyewe yara anaiona anaijua annahu kidhbun ndani yake mna uongo ni hadithi ya uongo basi kama atasimlia anaendelea kusimlia tu ile kusimlia tu waachilia mbali kufanya na yeye kesha aona kwamba masnadi ni dhaifu kesha aona kwamba ndani yake mna uongo si kweli haikusihi halafu akaona isimlia hadithi anasema mtume fahuwa ahadu lkadhabina basi yeye ni mmoja miongoni mwa kadhabina mmoja kati ya waongo ni yeye ile kusimulia tu hadithi hiyo fakaifa biman amila bihi je vipi itakuwa kwa mwenye kuitumia hadithi akaifanya sasa huyo mwenye kuisimulia tu yeye ni mmoja kati ya wasemaji waongo je yule aliyokamata na itakidi anafanya matendo na abudu sasa ye hali yake itakuwaje wala farqa fil amali na hakuna tofauti yoyote katika kutenda amali bilhadithi kwa kutegemea hadithi fil ahkami kwa kutumia hukumu za sheria au fil fadaili au katika mambo ya kufanya ibada mtu kujikurubisha na mola wake hapa pahala hapana tofauti hata hawa baadhi ya wanavyoona ukamwachia mtu ah, madhali hili jambo katika fadhaili la amali mwache atumie tu japo hadithi dhaifu tunaijua hapa pahala hapana tofauti kwenye hizo fadhail amali apewe mtu kitu kilichokuwa ndicho akitegemee kwa sababu zinakuja huku nyimati nyingine generation za watoto hawajui kitu wao kazi yao ni nini kutizama wanafanya nini watu wamekuja wamefungua macho mwezi wa rajabu natukuzwa una hivi na hivi na hivi wanadhani kwamba ndo ibada yenyewe ndo hiyo na watakamata na hutokuja kuwang'ang'anua baadaye kwa sababu wameona wazee wao wanafanya hivyo idh kwani alkullu sharun kila moja katika mambo ya hukumu na mambo ya amali ni sheria fadhaili lamali haikuachiwa ovyo thumma jaalnaka ala shariatin min alamri kisha sisi muhammad tumekuweka wewe juu ya sheria kwenye kila jambo kwenye hukumu na kwenye fadhaili la amali fattabiha fata sheria tupu tunavyokufundisha muhammadi wala tattabi ahwa alladhina la yalamun na wala usikubali kufata matamanio ya watu wasioujua kitu ukifata watu innahum lan yughnu anka min allahi shaia hakika wao hawatoweza kukusaidia wewe kutokana na adhabu ya mwenyezi mungu kwa chochote kile hawatosema kwamba tunakupokea kidogo muhammadi tutakubebea baadhi ya mambo hata kidogo mwenyezi mungu hatakubali kwamba wachukue baadhi yao itabidi wewe mwenyewe ndo uingie tiani wa inna dhalimina bahum auliyau baadhi na madhalimu wote baadhi yao ni wenye kupendana wao kwa wao kwa hivyo wanahimizana wanashajiishana katika kupotosha dini katika kuzusha mambo wenyewe wanajuana ti kuna vitu maalum wanavipata mle kwa hivyo tusishindwe tusishindwe safari hii tumevumbua hivi ya mwakani tutavumbua ibada rasmi ya kufanya katika muharam mwaka mpya tufanye ibada gani swala gani dhikiri gani dua gani tutafute siku ya kufungwa siku hiyo siku ipi ya kufungwa spesheli tuipambe tuipambe vipi kwa siku hiyo hawamalizi pamoja watakwenda kila pahala wa inna dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin, na Mwenyezi Mungu yeye ndiye mpenzi wa, mcha, wa, wa, wa wale wenye kumcha yeye. Kwa hivyo idhil kullu shar'un, kila moja katika hayo ni sheria madhubuti kabisa. Hatoweza kuachiliwa mtu akaambiwa hapa ni al a'mali, hapa cheza utakavyo hata ukikota hadithi mbovu mbovu mbaya mbaya wewe chuko hii ni fadhaili amali kule kwenye sheria kule aa, kule usingize kitu kule hapana so, hakuna tofauti baina mambo ya hukumu za sheria na fadhaili amali mote humu Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha kubali kufuata sheria tupo kabisa ثم بين كيشا akabainisha ah, thumma bayana, kisha ikabainika an umathila hadith, nitaje baadhi ya hadithi yanasema mwenye kitabu hichi cha Assunan Walmubtadaati, yushiru bifadli siyami Rajab, ambazo imekuja kutambulikana kwa kuhusiana na funga ya mwezi huu wa Rajabu huwa hadithu, tazama, amegemea watu hadithi gani hiyo? Ya fadhaili amali. Imekuja hadithi kuwa mtume kasema ati kwamba dhaka huo mwezi wa Rajabu huo shahrun huo ni mwezi ambao yaghfalu nnasu, wanaghafilika watu na anhu, na mwezi huo watu wameusahau mwezi huo dhaka shahrun huo ni mwezi yaghfalu nnasu anhu baina Rajab wa ramadhan mfano wa rajabu uko baina ya rajabu na ramadhani yani shaaban sasa inakusudiwa hiyo watu wameghafilika nao mtume naomba akasema hivyo wasaka aidan na akachunga vile vile hapo hadithu nyingine albahilia bwana bahili wa huwa dhaifu nayo vile vile nyonge hiyo thumma saqa alahaditha kisha kazeta hadithi nyingine mbalimbali ashadida dhaafi zilizokuwa dhaifu zaidi kuliko nyingine nyingine almaudhua za uongo kabisa zimetajwa waqala alimamu ibnu lqayim imamu ibnu lqayim akasema kwa hakika watu wasidanganywe bure bwana si kitu spesheli mwezi rajabu walam yasum sallallahu alaihi wasalama anakataa bilqayim hajapatapo mtume wa mungu kufunga kwa mfano athalathata alashhur miezi mitatu sardan moja kwa moja Rajab, Shaaban, Ramadhani. Na hayo mambo watu wamepambiwa hadithi maalum kwamba atakayefunga miezi mitatu dabali, Rajabu, Shaaban na Ramadhani, oho, ataka makafanya kitu gani ardhini? Anaweza akafuta kila kitu. Anakataa Ibn Qayyim kinywa kipana, anasema lam yasum sallallahu alaihi wasallam, hajapatapo mtume kufunga mwezi wowote kamili ila Ramadhani peke yake na kwa hiyo mitatu ndo kabisa hata akitiwa adabu muislamu anatiwa adabu kwa kosa hata kama kamwingilia mkewe mchana wa ramadhani katika adabu ya kufunga anaambiwa afunge shaharaini mutatabiaini miezi miwili tu iliyofuatana na sio mitatu sikwambii tena mtu awe anafanya fadhaili lamal anajikurubisha ndo kabisa yule anatiwa adabu ile ni adabu kakosea manake basi mwisho wa adabu ukomo wa adabu hiyo ni miezi miwili kama yafaluhu kama fanyavyo baadhi nnasi baadhi ya watu wala sama rajaban wala mtume akujapatapo kuufunga mwezi wa rajabu mzima katun hata mara moja wala stahaba wala hakusunisha akapendezesha siyamahu sio kwamba hakufunga yeye tu hakutamka kitu kuhusu mwezi mzima wa rajabu kuufungwa na watu wake bal lakini kinyume chake ruwiya anhu nahyu kwake yeye mtume imesimliwa katazo an siyamihi, la kuufunga mwezi huo kwa kuitakidi mtu au kaufunga mzima. Mzima ni Ramadhani peke yake inafungwa mzima. Rawahu Ibnu Maja, hadithi ambayo imesimulia Ibnu Maja. Waqala Albaithu, na akasema Baith, ma hasalahu, mambo ambayo yamepatikana, inna siddiqa hakika Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu ankara ala ahlihi, na yeye kawahi kuwakataza watu wake siyamihi, kuufunga mwezi huo mzima. Wa inna Umar na Saidna Umar naye vile vile, kwa kuwa mtume kakataza, naye kana yadhribu bidarra, akimpiga mtu mijeledi sawamahu, akimkuta mtu anaofunga mwezi wa Rajabu mzima, nampiga bakora. Wayaqul kisha anamwambia innama huwa shahrun huu ni mwezi bwana mtume kakataza kuufungwa mzima kwa sababu kanat tuadhimuhu ljahilia walikuwa wakiutukuza watu wajinga sisi tunakwenda kinyume nao mwezi mtukufu miongoni mwa mwezi mtukufu anaweza ndio kufanya amali yote ya kheri akapata sababu nyingi zaidi atafunga siku ayami kama anavyotakiwa afunge mwezi mwingine wowote siku ayami mtume anasema bi aisha alikuwa anafunga mpaka tunadhani kwamba mwezi huu hatokula mchana mara tunamwona ghafla anakula mchana na siku nyingine anakula mchana mpaka tunasema labda mwezi huu mtume hatofunga tena mara ghafla karibu na mwezi kwisha anafunga mtume Hivi ndivyo mtu atakiwa ende kila mwaka, kila mwezi, isipokuwa Ramadhani ndo kinaingia kitu maalum, lakini miezi yote iliyobakia unakwenda sawa sawa. Haukuja mwezi wowote ukatajwa min ghairi Ramadhani kwamba utafungwa mwezi mzima hivi na hivi, kitu kama hicho kabisa kabisa kikuja lakini makaratasi yanasambazwa na watu kuhimizwa na kutajiwa Alhamisi ya mwanzo ya Rajabu, na kuna hivi na kuna hivi na kuna hivi. Hayo mambo watu watahadhari nayo, ila tutakwenda kumkuta Mola wetu siku ya Kiyama ghadbanun alaina, ameghadhibika juu yetu kwa kukoroga mambo ya chombo chake cha ibada, kukoroga mambo ndani ya dini yake. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين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 بامبا كتك مزيهو na miezi mingine kama Shaaban. Inna fil jannati naharan, hakika katika pepo kuna mto. Wanaandikiwa watu kwenye makaratasi, wanapambiwa na hivi na hivi. Rajabu inaambia kwamba Mtume kasema, inna fil jannati naharan, katika pepo kuna mto, yuqalu lahu Rajab, mto huo unaitwa Rajab mauhu maji yake mto huo ashaddu bayadhan min al-labani meupe zaidi kuliko maziwa wa ahla min al-asal na matamu mno kuliko asali man sama yawman min rajabin mwenye kufunga siku moja katika mwezi wa rajabu saqahu llahu mwenyezi mungu atamnyosha yeye min dhalika nahri katika mto huo qala fi asna almatalib amesema mwanachuoni kwenye kitabu alichoandika asna lmatalib anasema kwamba qala ibnu ljauzi ibnu ljauzi amesema hadithi hii la yasihu si sahihi waqala dhahabiyu na akasema imamu dhahabi batilun hadithi ya batili uongo uongo uongo mayahudi tu katika njama zao tuwafanye nini hawa watu sisi hawa tumejaribu sana ndini hii inakuja juu tu inakuja juu tu hatukuiweza tokea mwenyewe mtume muhamadi uhai madina na mpaka ameondoa hatukuiweza sasa, sasa tuwachomekee mijambo kama tulivyochomeka ndani ya dini yetu sisi mpaka kisifahamike kitu gani mtume kaja nacho tuwapambie pambie mle mpaka waitakidi hayo na waache ya mtume hiyo hadithi unasema kina dhahabi kwamba ni batilun وكذا قال في تبيين العجب نفيل فيل كسيم كن كتاب تبيين العجب وفي الباعث نكون كتاب الباعث أكسيم وإن تعجب فعجب كما وككستعجب يا عجبي هايو وجبيني وجبي استعجاب في الخطباء كتيك مخاطب الجهلاء وليقوها كسوما كيتو anapewa nafasi ya kuhutubu mtu hana kitu mtupu mtupu kabisa hata katika khutba yake ikitokezea ndani yake aya ya qurani hawezi kuitamka sawasawa au hadithi ya mtume hawezi kuitamka sawasawa na alafu anakuwa yeye ndiyo khatib na humo tena anachukua farumu ya okota okota okota okota anazitumia kwenye khutba ya jumaa na hapa penye khutba ya jumaa ndo penye hatari zaidi manapo pahala ndio panapo mkusanyiko wametoka watu sehemu mbalimbali kila wiki wanakutana wanatakiwa wapokee kitu kizima kitu kizuri kitu sahihi kumbe wanapokea kitu cha hatari sasa anasema ukitaka kustaajabu yastaajabia hayo sasa misikitini haithu hali ambayo makhatibu hawa yuthbituna hadha lhadith wanaithibitisha hadithi kama hiyo na wanaitumia juu ya mimbar wa amthalahu na nyingine nyingi mfano wake fi dawawinihim zimo ndani ya madaftari yao ya jumaa zimepangwa. hutuba ya jumaa labda kila mwaka ziko pahala maalum 21, 50, 40 zinarejea kila siku hizo kwa hizo hizo kwa hizo hizo kwa hizo, namna mambo chungu nzima humo ambao si sahihi. Wayakraunahu, na wanaisoma hadithi hiyo fi khutubihim ndani ya khutuba zao, ala nnasi, kuwasomea watu, wa man ba'dahum na wale wanaokuja baada yao yukalliduhum wanawafata hao wa mwanzo fi qiraatihi kwenye kusoma hadithi hizo min ghairi bahthin bila ya kutokezea yoyote akajiuliza swala lote ile, akatafuta tu hadithi hii masnadi yake ni nini ehe tukitaka kuteka masnadi yake tuseme rawahu nani hata hakuna bahthi yoyote hivi hivi tu wanazitumia tu min ghairi bahthin an sihati bila ya kupekua usahihi ma yaamuruna nnasa kwa mambo ambayo wanawaamrisha watu bihi mambo hayo fa inna lillahi anasema mwanachuoni hapa inabidi tutoe tamko la msiba uislamu umefiliwa uislamu umeondokewa uislamu umeharibika anasema fa inna lillah tamko istirjai hilo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikiwa hadithi za uongo zitatumika kwenye vilele, kwenye viriri vya hutuba za Ijumaa, nasi inasikiliza na inayapokea na inayatendea kazi, basi mambo yamekwisha tena. Fa inna lillahi, panangojewa nini? Hapo ndo ina maana kwamba Uislamu wameuzika wenyewe watu Mayahudi rahisi mno kutia plasta tu, kufanya decoration tu, kila kitu kimeharibika. Wao tena sasa hivi wanafanya kidogo kidogo tu, wenyewe waislamu ndio kila kitu wamevuruga wa hadithu na kuna nyingine hadithi ya uongo imezuliwazuliwa man sama thalathata ayamin mwenye kufunga siku tatu min shahrin haramin katika mwezi wowote mtukufu ule wanavusha wanatia mwezi mtukufu kwa sababu iko siku watautaja mwezi mtukufu kama rajab kama hivi kama hivi na mtume kasema mwezi wowote bwana sio mtukufu thalathata ayamin, kaziweka min kulli shahrin, sio shahrin haram, siku tatu. Funga we mwezi wowote ule, basi ukifanya siku tatu jambo jema moja kwa kumi, tatu zile imekuwa thalathini. Ina maana umefunga kila mwezi wewe, na utakuwa umefunga mwaka mzima, na maisha yako unahukumiwa kama umefunga maisha yako sikuengua katika bezi maalum mitukufu basi hadithi ya uongo imekuja hiyo man mwenye kufunga thalathata ayamin siku tatu min shahrin haramin katika mwezi unaonekana mtukufu akataja na siku zenyewe basi alkhamisu waljumua alkhamisi na ijumaa wasabti na jumaa mosi tatu hizo alhamisi ijumaa na jumamosi katika kila mwezi mtukufu na miezi mitukufu ndo dhulqaada hiyo muharam na ile dhulhija na hu rajab haya tupe natija yake atapata nini mtu huyo anasema kataba llahu lahu humwandikia mwenyezimngu mtu huyo ibadata sit ibadata tisa miati sana ibada ya miaka mia tisa wa fi lafdhin na katika tamko jengine sitina sana imekuja miaka sitini aurada al-Bukhariyu anasema mwenye kitabu as-Sunan wa Mubtadaati, hadithi hii ameileta Bukhari ghaliba turuqihi, nyingi ya njia zake utana Bukhari ndio alotaja hadithi hii. Thumma qala, lakini Bukhari mwadilifu, kisha akasema wa biljumlati, nimeileta tu watu waione hadithi hiyo bwana maksudi nimeileta lakini hata kwa yale maneno yaliyomo wachilia mbali masnadi yale maneno yaliyomo ni ya uongo watasalsalan na hata kwenye mtiririko wa fulani kamsikia fulani hakuna sahihi ndani yake wa huwa fi diwani khutabi, na hadithi hiyo imo ndani ya vitabu vya khutba vya Ibni Nabata. Ibni Nabata kaichukua hiyo wa ghairihi na vinginevyo. Fahdharuhu, itahadharini sana hadithi hiyo kuitumia, mkawaambia watu, watu wataangamia, watapotoka, watabidi wakiitakidi kitu cha uongo na vya kweli vipo vya mtume wataviachilia mbali. Tena mtu anakuambia hapo, ndo utaona watu kama ni njia ya maasi imekuja nyingi, wanafanya watu watakavyo, lakini kuna Rajabu inakuja. Hiyo Rajabu ikija hiyo do, kuna anakumwambia mtu hata ah, Ramadhani iko nyuma, maana Ramadhani ikutajia mambo hayo. Madhali siku moja ukifunga unapata thawabu za miaka mia tisa. Wacha mchezo wewe, hata Lailatul Qadri pengine iko nyuma siku moja kwa mia tisa basi shaika target yeye atafunga ile mwezi mzima na Shaabani yake na Ramadhani yake. Mwaka ukianza, anaingia tena kwenye madimbu yake mwenyewe ya uovu wake. Kuna Rajab inakuja huko, hiyo Rajab hiyo ndio itakuwa raba yake, itamfuta kila kitu. Wahadithu na nyingine imekuja saumu awali yaumin min rajabin, kuifunga siku ya mwanzo kabisa ya mwezi wa Rajabu, mwanzo kabisa ile umeandama tu, siku ya pili yake ukafunga ile tarehe mosi moja yake. Anasema kafaratu thalatha sinina, ni kifutio cha madhambi cha miaka mitatu. Hata hizo sahihi hizo za kina Arafa hizo hazikuja hivyo bwana. Arafa ndo sahihi kwa mtume umetoka, anasema kifungo cha siku cha Arafa kile inafuta madhambi ya mwaka uliopita na ujao, miaka miwili, hamna mitatu. Hii ya uongo ya uwao mitatu wathani na nyingine imekuja kafara sanataini kila ukapunguza wewe, inafuta miaka miwili. Wathalithu na ya tatu imekuja kafara tusanata, ni kifutio cha mwaka mmoja, imepungua zaidi thumma, kisha baada ya hapo tena, madam siku ya mwanzo kaipata vile, thumma kulla yaumin shahran, kisha kila akifunga siku moja katika mwezi Rajabu sawa sawa kafunga mwezi mzima yeye. Dhakarahu fi jamii, ameitaja hiyo kwenye kitabu cha jamii Aliyu lkhilali wadhaafahu, na baada ya kuitaja akaidhoofisha papo hapo akasema hadithi ni dhaifu waqala sharihuhu na akasema mchambuaji wake wa hadithi hiyo wa isnaduhu saqitun jamani hadithi hii mategemezi yake yameanguka njiani pako pahala yamefutika hawakupatikana tena nani kamsikia nani nani kamsikia nani mpaka kumsikia saba mtume mpaka yamekatika njiani yamevurugika hakuna pahala hayakwenda popote wameshindwa wajanja kumzulia uongo sahaba mwingine na baada wamekwama pahala wa hadithun na nyingine. Nitakomea kwanza kwa hapo leo, bado mambo mengi yabakia Wa hadithun, na kuna hadithi nyingine, Rajabun, mwezi wa Rajabu, shahrullahi, ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Haya, kwani kuna mwezi gani kwa Mwenyezi Mungu? Haidhuru. Rajabun shahrullahi, Mtume akasema hivyo, wanamsingizia Rajabu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu wa shaabanun shahri, na shaabani mwezi wangu mimi, yani mtume asema hivyo. Wa ramadhanu, na ramadhani tena, shahru ummati, huo ni mwezi wa umati wangu huo. Lo, hapo ndo pahala unakumwambia mtu hapo Rajabu mwezi wa Mungu, Shaabani wa Muhammadi, na huo Ramadhani huo wa umati wake. Ndo maana inafungwa mitatu mtawalia. Uje umuone mtu kwenye Ramadhani ndemba ndemba, keshaumia miezi miwili, kavurugia kila pahala hata akirusha mate hivi puu hayaruki, atereka kidevuni hapa. Taabani fanya mchezo, amejitesa mwenyewe, amejihujumu na kitu alichokifanya hakimo katika dini. Hakuna aliyemwambia fanye hivyo. Maneno yenyewe ni kama haya, kaambiwa Rajabu mwezi wa Mungu na Shaabani mwezi wake Mtume Muhammadi na Ramadhani huo ni shahru ummati, ni mwezi wa ummati wangu wa min aljamii katika mkusanyiko kitabu cha jamii tajwa hadithi hii annahu mursalun ni kitu kilichopelekwa kutoka mtu na mtu dhaifun tena dhaifu vile vile hata hiyo mursali yake dhaifu wa hadithun kuna hadithi nyingine vile vile nyingi sana zimekuja hizi za kupamba pamba na makatasi wanapelekewa wazee wetu mashamba huko na ndugu zetu huko huko kuna kiza huko akwendi kitu huko wataka maduati wasafiri sana, wende huko vijijini huko, kuna tabu sana huko, watu huko wanaharibu kila kitu huko, na huna la kumwambia mtu kabisa. Fadhlu shahri rajabin utukufu wa mwezi wa Rajabu ala sairi shuhuri, kuikiuka miezi mingine iliyobakia. Kafadhli lqurani, ni kama utukufu wa Qurani ala sairi lkalami, juu ya maneno yote yaliyobakia duniani. Naona mambo hayo hapo hata mwezi wa Ramadhani hauingii hapo tena, hata Dhulqaada hauingii hapo, Muharram hauingii hapo, chochote. Utukufu wa mwezi wa Rajabu ni kuliko miezi mingine, kama ilivyokuwa utukufu wa Qur'ani kuliko maneno mengine duniani. قال علي القاري أما سمع علي القاري حديثه قال العسقلاني أما سمع amesema anhi al-Asqalani Ibn Hajari kasema, maudhuun, hadithi wachilia mbali kuwa dhaifu. Hii ni ya uongo kabisa. wa kullu hadhihi alahadithu, zote hadithi hizi yuqra'uha alaikum, enyi Waislamu, zinasomwa juu yenu katika khutba za mimbar, katika baadhi ya misikiti humu humu mwetu humu. Siku ya leo pengine panazungumzwa habari ya eh, kuhusu habari ya Lailatul Miraji, maana kwa wenzetu leo pengine itakuwa ni siku ya ishirini na sita leo kwa ishirini na saba Leo kuna kisomo maalum, leo watasoma watu kiitwacho Miraji, watafanya ihtifal maalum siku ya pili. Kesho wakiamka wanafunga funga hiyo batil, funga ya uongo binafsi, ibada ya funga wakati huo wanaosema wao kabla mtu kuhajiri haijulikani ibada ya funga wenyewe wanathibitisha kwamba ibada ya funga imekuja kufaridhiwa kitu funga saum kimekuja kufaridhiwa mwaka wa pili wa hijiria mtume kule maka hajui kabisa ibada ya funga hamna sheria ya kiislamu ndani yake kitu kitachofunga wachilia mbali hitilafu iliyopo baina Israi ni siku gani katika mwezi gani. Hitilafu imekuja mpaka mwezi mpaka siku haijulikani lakini wao wakaipangapanga mpaka yamkie 27 Rajabu. Basi hadhi alhadith hadithi zote hizi yuqrauha alaikum zinasomwa juu yenu ayama aljumuati katika siku tukufu siku za ijumaa ala almanabiri juu ya membari fi dawawili lkhutabai zimo ndani ya mabuku au vitabu maalum vya makhatibu aljahiluna ambao huyu mwenye kitabu assunani walmubtadaati anathubutu kuwaita wajinga na ujinga si matusi ujinga ni kuto kufahamu jambo mtu si ujinga kumtokana mtu Alghafiluna, walioghafilika na hadithi za Mtume, an sahihi lhadithi, kutokana na zipi zilizokuwa sahihi hawazijui wasakimihi na zipi zilizokuwa zinaugua maradhi, ama kwa uongo au kwa udhaifu hawazijui. Fatalibuhum ayuha nnasu, watakeni basi angalau watu hawa, enye watu, alla yaqra'u alaikum illa sahiha, wasikusomeeni kitu hususan katika siku za Ijumaa isipokuwa kilichokuwa sahihi basi watakeni wafanye hivyo waharriku ma biaidihim, na zitieni moto zile ambazo wanazo wao, min dawawini, katika yale madaftari ya uongo yamekusanya hadithi za uongo, tia moto kabisa, zifai vizazi vyetu vitaangamia. Anazungumza maneno hayo mwenye kitabu Assunani walmubtadaati fahiya sababun, kwani hiyo kuwepo kwa vitabu hivyo ni sababu dhalalikum wa dhayai dinikum wa dunyakum hiyo ni sababu ya kupotea kwenu nyinyi na kupotea kwa dini yenu na dunia yenu. Qulu lahum, kama hapana budi, hawana cha kukisema, waambieni makhatibu, iqra'u alaina alqur'ana, tusomeni Qur'ani basi kwenye membari imekwisha mkipanda pale basi tumieni adhani basi hifadhini Qur'ani au kama mkuhifadhi tizameni halafu tufasirieni sura moja moja kwenye Qur'ani yatosha kwa hutuba jumaa hiyo kwa sababu khairul kalami bwana bora ya maneno ni kitabullahi inna ahsana lhadithi kama hakuna cha kukisema mtu hanacho anaona kama niokote okote leo watu wapate kufurahi basi bora atumie kitabu cha Mungu waambieni watu tufasirieni Qur'ani juu ya membari basi tumechoka kudanganywa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Enyi ndugu Waislamu, pamoja na dua hizi nakusanya vile vile hapa nilipo kwa maombi yaliyokuja mbalimbali wa watu watakuombewa dua zao. Tukusanyishe nyoyo zetu kwa ikhlasi, kwamba na wao tuwajumuishe. Mwenyezi Mungu awatengenezee yao na yetu si vile vile. Katika miongoni mwa wataka kutengenezea mambo yao, kuna mtu alimuoa mwanamke ambaye hayuko katika itikadi iliyokuwa yake yeye ya Ahli Sunna wal Jamaa, hakumjua na kwa bahati kazaa naye mtoto, hivi sasa anafika miaka saba, anataka kumchukua mwanawe, mwanamke atai kumtoa mtoto, na yuko katika itikadi mbaya, itikadi ya kutukana masahaba wa Mtume, itikadi ya kutukana makhalifa wa Mtume, itikadi ambayo ya kuwafanya alimradi si sahihi ya Kiislamu, na mtoto ndo ataangamia, anapelekwa humo katika majumba ya kuwatukana masahaba wa Mtume. Sasa anamng'ang'anua, anataka mwanawe ampate kesi inakwenda mahakamani mwezi huu huko Dubai, ndiko iliko. Basi kaniletea salamu, kanambia fanyeni dua maalum ya ikhlasi kwenye kesi nishinde, nimpate mwanangu anaangamia, anakwenda kuzaa matotoro Sikumjua mwanamke katika gani, mimi nilifata uzuri tu wa sura, nikaona mavazi yake yale, hijabu zake zile, nikatosheka kama Muislamu. Sai kumbe ndani kulikuwa hatari kubwa, sikupeleleza فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وارتفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فنسألك اللهم بأنك أنت الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ميسر كل عسير يسر لنا وله كل عسير يا ميسر كل عسير يسر له ولنا كل عسير يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات فاستجب منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب الناس أنت مذهبي البأس يا رب أذهبي البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأقم الصلاة